huu mtukufu wa Ramadhani katika kumi hili la pili zikiwa siku zinakwenda kwa spidi ya haraka mno kwa hakika yule ambaye amewafikishwa na Allahu Jalla wa Ala katika kuzitumia vizuri zile siku zilizopita nyuma za mwezi huu mtukufu Ramadhani falyahmadillah jalla wa ala na amhimidi sana Allahu jalla wa ala na amuombe pia palipobakia napokwenda huko mbele ampe thabati ampe nguvu ampe taufiki ya kuyasimamia vizuri masiku yaliyobakia haya katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani pia masiku yaliyobakia katika umri wake siku kwa hakika zimekwenda na Mola wetu Allahu Jalla wa Ala <clears throat> ametuambia waziwazi kabisa katika Qur'anul Karim wal 'asr innal insana lafi khusr na apa na wakati wako mufassiruna waliofasiri kwamba wakati huu ni wakati wa zama za nabiyullahi Muhammad na wako wafasirina waliofasiri wakati huu ni wakati wa asiri na wako mufassirin waliofasiri kwamba ni wakati wowote ule almuhimu ni kwamba Allahu jalla wa ala anaapa na wakati na ni jambo kubwa sana kisha anatuambia baada ya kiapo hicho innal insana fi khusri hakika wanadamu wote wamo katika khasara wote illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Hapa kama wewe ni Muislamu na umemwamini Allah jalla wa ala na umezisoma vizuri zile arkanul iman na unaendelea kusoma mambo ya imani basi unapaswa umhimidi sana Allahu Jalla wa Ala kwamba katika ile hasara aliyoizungumza wewe unajikuta umo katika wale ambao Allah amewataja kwamba ni wenye kuukuka illa alladhina amanu wa amilu salihati na wakatenda amali njema hapa vile vile ni pahala pengine baada ya wewe kuruzukiwa na Allahu Jalla wa Ala imani na ukajikuta vile vile watenda matendo mema zikija nafasi kama hizi ambazo Allahu Jalla wa Ala anazitoa unazisimamia vizuri ipasavyo unazipa haki yake hasa na zikiondoka nafasi kama hizi za misimu kama hii ya khairati unadumu katika kufanya amali njema pia ukijikuta huko katika hali kama hiyo wapaswa pia umshukuru Allahu Jalla wa Ala katika ile khasara kubwa ambayo Allahu Jalla wa Ala ameitangaza kwa wanadamu wote wewe una dalili za kuokoka wewe una dalili za kuokoka kwa sababu umemwamini Allahu Jalla wa Ala kadhalika pia wafanya amali njema watawasau bilhaqi hawa waliokoka ni katika wale ambao wanahusiana haki basi ukijikuta kwamba wewe ni Muislamu na una maarifa kiasi na unawahusia wenzio haki wa kiasi cha kadri ya uwezo ambao Allahu Jalla wa Ala amekuruzuku basi walillahi alhamdu hili jingine katika zile nyenzo za kukufanya wewe uokoke katika ile hasara kubwa aloitangaza Allahu Jalla wa Ala watawasau bisabri na wakahusiana subra basi ukijikuta umo miongoni mwa hao wenye kuwahusia watu haki na kuwahusia watu subra basi wewe ni miongoni mwa watu ambao wana dalili za kuokoka na ile hasara ambayo Allahu Jalla wa Ala ameitaja ahlul ilmi kama vile Sheikh Raslani na wengineo wanasema hakuna kuokoka kwa binadamu ila yule ambaye atayakusanya mambo hayo yaliyotajwa katika sura hiyo suratul asr sura fupi yenye maana makubwa sana maana pevu mno ndugu zangu waislamu tuko sisi katika mwezi wa ibada na wakati ambao Allahu Jalla wa Ala amewapia ndio huo unakwenda kwa spidi kubwa mno kana kwamba juzi tu hivi tumeingia katika Ramadhani, leo tunakurubia kulikata katikati kumi na pili au takriban tumelikata. Tuko katika kipindi cha ibada. Ibada inahitajia mambo mawili makubwa ili ikubaliwe tusiwe tunaingia katika ibada tu almuradi watu wanafanya na sisi tuna tunafanya watu wanafunga na sisi tunafunga watu wanakwenda tarawehe na sisi tunakwenda tarawehe watu wanasoma Qur'ani na sisi tunasoma Qur'ani ibada inahitajia ili ikubaliwe mambo mawili makubwa la mwanzo ikhlasu nia nia iwe nzuri iwe safi ikhlasu nia nia safi kwamba anayekusudiwa katika ibada hiyo inayofanywa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na sio mwingine yoyote wala si kwa ajili ya mtu kutafuta chochote katika dunia madhumuni iwe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yoyote ile ambayo mtu anaifanya. Sharti la pili katika ibada ili ikubaliwe, lazima kwenye ibada hiyo kuwe kuna kufuatwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya masharti yanaingia katika ibada zote ambazo sisi tunazifanya. Madhumuni yangu mimi leo kuzungumza alibadatu mahabbatun والخوف والرجاء العباده محبه والخوف والرجاء ibada ni mapenzi na ibada ni hofu na ibada ni kutarajia <clears throat> haya mambo kwa kila mwenye kufanya ibada yoyote anatakikana awe nayo asiwe tu anafanya tu alimuradi anafanya akishakutimiza yale masharti mawili ya mwanzo niliyoyataja ibada ili iwe ibada falibadatu mahabba ibada ni mapenzi fanyaji wa ibada lazima awe anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukipenda kile ambacho amekileta Allah subhanahu wa ta'ala. Asiwe anafanya ibada hali ya kukichukia kile ambacho Allahu jalla wa ala amekileta. Almuradi tu kama ndio ishakuja Ramadhani, watu wapo wanafunga, na yeye asipofunga watu watamsema, basi kawa anafunga. Almuradi ile ibada haipendi hii si ibada ya sawasawa alibadatu mahabba ibada ni mapenzi mapenzi hayo lazima kwanza apendwe mletaji wa ibada hiyo Allahu jalla wa ala lazima uwe ni mapenzi naye kisha uyapende yale ambayo ameyaleta Allahu jalla wa ala kuchukia yale ambayo Allahu jalla wa ala ameyaleta wanazungumza ahlul ilmi ni moja katika vitenguzi vya dini ni moja katika vitenguzi vinavyotengua uislamu wa mtu wal khawf ibada ni hofu lazima uwe na hofu ya kumuogopa Allahu subhanahu wa ta'ala unapoifanya ile ibada ya kumwabudu Allahu jalla wa ala ndani yake uwe na uoga unayoogopa yale ambayo ameahidi Allahu Jalla wa Ala katika mateso maangamizi adhabu zake kwa hiyo muogope Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika warajau ibada ni arrajaa matarajio kuyatarajia yale mazuri aliyokuahidi Allahu Jalla wa Ala ikiwa utaniabudu utanitii basi nitakufanyia hivi nitakuingiza peponi nitakurehemu nitakusamehe kwa hiyo lazima uwe na matarajio usifanye ibada almuradi tu wafanya a ah, a ah. fanya huku na matarajio kwamba kile alichokiahidi Allah subhanahu wa ta'ala utakipata na unatarajia kukipata hicho kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na rehma za Allahu jalla wa ala sio kwa maguvu yako kwa hiyo unamuomba Allahu jalla wa ala wala sio tu kwa sababu ya zile ibada unazozifanya zile zifanye ni sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja aliwaambia masahaba zake baada ya masahaba zake hao kujitenga akiwemo Uthman ibn Madh'un wakajitenga na mambo ya kidunia wakakaa pahala yeye na wenzie wakiwa wanamwabudu Allah saa zote wanafanya ibada wanalia wakimuomba Allahu Jalla wa Ala wakimwabudu wakazitenga mpaka familia zao mpaka yalipokwenda mashtaka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume akawaita kisha akawaambia innahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali kaeni mkijua ya kwamba hataokoka mtu yoyote miongoni mwenu kwa sababu ya amali zake anazozifanya amali iwe ni sababu usitegemee tu madam chafanya hichi basi nastahiki kupewa innahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali kwa hakika hataokoka yoyote miongoni mwenu kwa sababu ya amali zake wakashtuka masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in wakamuuliza mtume wala anta ya rasulullah hata wewe sisi hatuokoki kwa sababu ya amali zetu hata wewe qala mtume akasema wala ana wala mimi vile vile siokoki kwa sababu ya amali zangu mbele ya Allahu jalla wa ala illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli illa Allah anigubike mimi kwa rehma zitokazo kwake na fadhila zake. Kwa hiyo tufanye huku tukitarajia rahma za Allahu jalla wa ala na fadhila za Allahu jalla wa ala. Haya ndiyo mambo ambayo nategemea kuyazungumza kwa muda huu mfupi katika siku hii ya leo. Qala al-allamatu ad-doktor Salih bin Fawzan بن عبد الله الفوزان في شرحه لشرح السنة للبربهاري أما سيما شيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان قد كشرح ياكي وكاتي أنا كشرحيش كتابك نتعيد شرح السنة جاء الشيخ البربهاري رحمه الله تعالى وحفظ الله شيخنا شيخ صالح بن فوزان anasema alibadatu tatarakazu ala thalathati ashiya ibada inatulia juu ya mambo matatu hapo ndo ibada ya mtu imetulia alibadatu tatarakazu ala thalathati ashiya ibada inatulia juu ya mambo matatu alkhawfu kwanza ni hofu lazima mwenye kufanya ibada awe na hofu asifanye ibada adatan wa taqlida mila tu na desturi alibadatu alkhawfu warajau walmahabba kama tulivyotangulia kusema ibada ni mapenzi na hofu na matarajio kwa Sheikh Saleh bin Fawzan anasema العباده تتركز على ثلاثه اشياء alkhawfu ibada inatulia juu ya hofu warajao ibada inatulia juu ya matarajio wafanya kitu huku watarajia alibadatu alkhawfu warajau walmahabba na mapenzi faibadatu llahi jalla wa ala akaendelea kusema Sheikh Salih bin Fauzan ibada ya Allah جل وعلا يعني عباده يكون عبود الله جل وعلا لا تكون عباده هاي وني عباده العباده عباده الله جل وعلا عباده يكون عبود الله جل وعلا لا تكون عباده هاي يكون عباده الا اذا توفرت فيها هذه الامور isipokuwa itakapotimiza ibada hiyo mambo haya hiyo ndio inakuwa ibada alkhawfu kwanza ibada iwe na hofu mwenye kufanya ibada lazima awe na hofu alkhawfu min Allahi hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na hofu ndugu zangu ni yenyewe ni ibada na hofu ni jambo la kulisoma asome mtu ajue hofu ni nini kuna tofauti gani ya hofu ya kumwogopa Allahu jalla wa ala na hofu ya kumwogopa kiumbe wa Allah kama vile nyoka au simba au binadamu mwenzio mwenye kudhuru wamuogopa na Allahu jalla wa ala anatuambia wakhafuni in kuntum mu'minin niogopeni mimi ikiwa nyinyi ni waumini kwa kuna namna ya kumwogopa Allahu jalla wa ala na kuna namna ya kumwogopa kiumbe asiyekuwa Allahu jalla wa ala vinginevyo waweza ukashirikisha katika ibada hii ukamwogopa kiumbe kama unavyomwogopa Allahu jalla wa ala ukaingia katika shirki kuna tofauti kati ya hofu ya kumwogopa kiumbe na kumwogopa Allah kwa hiyo alibadatu la takunu ibadatan anasema Sheikh Saleh bin Fauzan ibada haiwi ni ibada illa idha tawaffarat fiha hadhihi al-umur isipokuwa ibada itakapotimiza mambo haya alkhawfu min Allah khofu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa rajau rahmatillah azza wa jalla na kutarajia rehma za Allah azza wa jalla kisha akasema fala yakunu khawfun faqat haiwi ni hofu tu ibada haiwi ni hofu tu hatta yaqnata min rahmatillah mpaka mtu ikafika pahala akakata tamaa na rehma za Allah ikawa yeye anaabudu katika janibi ya hofu tu hofu tu mpaka inafika pahala ah mimi nitakwenda motoni tu mimi meshijui kana kubaliwa miamali zangu pale inafika pahala anakata mtu tamaa hii sio ibada fala yakunu khawfun faqat hii ni khofu tupu hatta yaqnata min rahmatillah wala yakunu raja faqat wala ibada haiwi ni matarajio tu hatta yamana min makrillah mpaka ikafika pahala mtu akajiaminisha na makri za Allah akajiona kwamba mimi sasa nasubiri pepo tu basi shaabudu miaka mingi chasoma Qur'ani sana kama kusali chaswali miaka mingi kama kufunga chafunga miaka mingi nchafanya khairi nyingi chatoa zaka nyingi chatoa sadaka nchafanya khairati nyingi kwa hiyo sasa mimi nasubiri siku yangu nife tu nizangu peponi la hii si ibada ya sawa sawa si hofu tu wala si matarajio tu mpaka mtu akaaminisha na makri za Allahu jalla wa ala wala yakunu mahabba faqat wala ibada haiwi ni mapenzi tu basi ikawa mtu anamwabudu Allah anasema kwamba sisi au mimi simwabudu Allah kwa sababu ya kuogopa moto wake wala simwabudu Allah kwa sababu ya kutaka pepo yake lakini namwabudu Allah mahabbatan kimapenzi tu basi nampenda tu basi haya yapo na watu hawa hapo na bila shaka pengine mshasikia haya kwa watu kwamba sisi hatumwabudu Allah kwa sababu ya kutaka pepo wala sisi hatumwabudu Allah kwa sababu ya moto kuogopa a ah, a ah. sisi tumuabudu Allah mahabbatan kimapenzi tu katika hali ya mapenzi twampenda tu basi hii ni kauli ya kimakosa kwa sababu Allahu jalla wa ala anasema wakhafuni in kuntum mu'minin niogopeni mimi kama nyinyi ni waumini sasa wewe wasema una hofu huku ni kwenda kinyume na mafunzo ya Allahu jalla wa ala mimi muabudu Allah kwa kuwa naogopa ah ah watakana muabudu katika hali ya kumuogopa ndio kauli ya allah jalla wa ala ilivyo na ndio kauli zake zilivyo fala takhshawhum wakhshawni niogopeni muwe na khashya kwa ajili yangu mimi msiwaogope watu wengine sasa Allahu jalla wa ala yeye mwenyewe anataka ogopwe kalafu anasema a ah, a ah, mimi simuogopi na muabudu kimapenzi tu hii si kauli ya sawa sawa ni kauli ya kimakosa ibada lazima ikusanye vitu hivyo wao nasema khawfi wala yakunu mahabbatan faqat بدون khawfi wala ibada haiwi ni mapenzi tu pasi na hofu wa rajai na matarajio vitu vitatu lazima uwe navyo hizi ndio rakaa hizo za ibada lazima umwabudu Allah kimapenzi kwamba wampenda na wapenda kile kuletea halafu lazima umwabudu Allah kwa hofu waogopa mateso yake na adhabu zake na moto wake lazima uwe na kitu hichi pia rajaan umwabudu Allah katika hali ya kutarajia pepo yake rehma zake maghfira yake mapenzi yake lazima vitu hivi uwe unavitarajia kwa Allahu jalla wa ala vinginevyo asingevitaja Allahu jalla wa ala vitu hivyo katika Qur'an asingevitaja katika maneno yake kwa hiyo lazima mwenye kufanya ibada awe nazo hali hizi kwa pamoja, awe anakwenda nazo. Tumeonelea haya tuyazungumze, kwa vile tuko katika mwezi wa ibada, twajitahidi mno katika ibada. Kwa hiyo tusiwe tunazo fikra zile ya kwamba ah, hatumwabudu Allah kwa kumwogopa, la, wala kwa kuogopa moto, la, ni fikra za kimakosa. Wala hatumwabudu Allah sisi kwa sababu ya pepo yake, la yatakikana iwe hivyo umwabudu kwa kumwogopa na umwabudu kwa kutarajia na umwabudu kwa mapenzi rakaa hizo hizi lazima uwe nazo katika ibada zako qala ibn rajab alhambali hanbali rahimahullahu ta'ala amesema ibn rajab al Allah amrehim inna Allah khalaqa al-khalqa liya'rifuhu ibn rajab al rahimahullahu ta'ala anasema inna allaha khalaqa alkhalqa liya'rifuhu hakika allah subhanahu wa ta'ala khalaqa alkhalqa liya'rifuhu amewaumba viumbe ili wamjue kwa hiyo tutakikana sisi tumjue Allah subhanahu wa ta'ala tusome katika masomo ya tauhid tuweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala tusome katika masomo ya aqida tujue namna ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kumjua Allah hakutakikani kuwe amenajua Allah subhanahu wa ta'ala yupo wala kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala hakutakikani tu kusema ah menaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo haitoshi hivi fikra hizo walikuwa nazo hata wasiokuwa waislamu wanajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo na wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo lakini haitoshi kusema mimi najua Allah yupo mimi naamini kwamba Allah yupo imani ndio maana tukasoma katika Uislamu kwamba ina arkani zake lazima uzisome halafu wewe uzitekeleze zile arkani zake uwe nazo hizi ni arkani tu lakini zina mambo mengine chungu mzima kwa lazima usome namna ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala usome masomo ya tauhid lazima ujue namna ya kumkhofu namna ya kumtarajia arrajaa ni kitu gani namna ya khashia ujue khashia ni nini na nyinginezo mbalimbali katika ibadati kama hizi za alkhawfu warrajaa hazikutajwa sana katika vitabu vya fiqh hizi zimetajwa ibada hizi katika vitabu vya aqida katika vitabu vya tauhidi ndio zimezungumzwa ibadati za namna kama hii ibadati hizi katika fiqh zimezungumzwa sana ibada za muamalat hizi ni ibada za kimatendo za, waja, za jawarih lakini hizi ni ibada za kinyoyo ni ibada za kinyoyo kwa hiyo ibada hizi sana zimezungumzwa katika mambo ya kitauhid na katika mambo ya kiaqida kwa hiyo lazima Muislamu usome masomo haya. Ikirejea katika maneno ya Ibn Rajab al-Hanbali, inna Allaha khalaqa al-khalqa liya'rifuhu. Allahu Jalla wa Ala ameumba viumbe ili wale viumbe wake wamjue. Sasa ili umjue ni lazima dini yako isiwe ni Ramadhani tu, lazima ukae darasani panaposomesha masomo ya kumjua Allah masomo ya tauhidi, masomo ya aqida, kasome huko ujue Allah anaitikadiwa vipi, Allah anaaminiwa vipi, Allah anakuwekeshwa vipi. Wayabuduhu, na Allahu jalla waala amewaumba waja wake ili wamwabudu wamjue na wamwabudu Kwa hiyo lazima umsome katika masomo ya kumjua na lazima uzisome ibadat ili ujue namna ya kumwabudu Allahu jalla waala wa wayakhafuhu na Allahu jalla waala amewaumba viumbe wake wamuogope wawe na khashia wawe na hofu hivi ni vitu viwili ukiviona maana yake kana kwamba vinakurubiana alkhashyatu khawfu lakini vinatofautiana الخشيه هي الخوف المصحوب بالعلم خشيه ni hofu lakini hofu hii hawezi kuipata tu mtu yeyote الخشيه هي الخوف المصحوب بالعلم الخشيه ni hofu inayofuatana na elimu basi na هو huwezi kuipata انما يخشى الله من عباده العلماء الخشيه انما يخشى الله من عباده alulamau kwa hiyo hii ni alkhawfu ni khawfu alkhawfu mashubun bililm ni hofu ya kwenye kufuatana na elimu kadiri unavyosoma ndivyo kadiri hivyo unavyoipata hofu hii kadiri unavyomsoma Allah ukamjua ndio kadiri inavyokuwa yenyewe hii hofu katika moyo man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf kila mtu ambaye yule ambaye man kana billahi a'raf aliyekuwa anamjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kana minhu akhwaf ndio amekuwa na hofu zaidi kila maarifa yakiongezeka kila ukiwa unamsoma Allah katika tauhid ndipo unapozidi kujenga khashia kwa sababu wewe unaongeza ilmu na ukiongeza ilmu kuna hofu maalumu inayofuatana na ilmu huwa inaongezeka hiyo ni kauli ya Ahmad al-Antaqi رحمة الله عليه طيب